qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam mbi familjen e tij shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, po vazhdojmë edhe sonte me takimet dhe ndejat tona të tefsirit, të komenteve dhe kuptimeve të fjalëve të Allahut tebareke ue teala ku Në kuadër të kësaj kemi arritur tek Surja Al-Muddathir. Dhe në takimin e kaluar kemi bërë hyrje në 7 ajetet e para të surës Al-Muddathir. Dhe kemi thënë se kjo sure është nga suret e para që kanë zbrit suret e para që i kanë zbrit Muhammedit alejhi salatu wasalam dhe se në këto ajetet e para realisht janë edhe të përmbledhura çështjet e duhura apo aspekte që duhet t'i ketë parasysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa dyshim i pari, po pas tij edhe tërë ata, gjithë ata që synojnë me realizu mision në dunja. Kemi thënë se besimtari në jetën e kësaj bote nuk jeton kot, nuk jeton sa për të ngrënë e për të pi, po ka mision. Dhe misioni i tij duhet të jetë në përputhje me qëllimin e krijimit, që Allahu Xhele ue Ala e krijoi. E për ta realizu misionin si duhet dhe për ta bartë misionin si duhet, pa dyshim se duhet të jetë i pajisur me pregaditje të caktuar, me vlera të caktuara. Andaj, për këtë pregaditje, flet surja Al-Muddathir. Për këtë investim në vetveten dhe në këtë ndërtim flet sura Al-Muddathir. Cilat duhet të jenë këto elemente që e formojnë një besimtar, e ndërtojnë si duhet, e pregadisin që të jetë i gatshëm për mision, që të jetë i gatshëm të bartë përgjegjësi, të jetë i gatshëm që të jetë i dobishëm e produktiv, cilat janë këto pika i kemi trajtuar në takimin e kaluar. Dhe kemi thënë se Allahu tebareke ue teala trajtimin e këtyre pikave e ka përmbyll me një nga e ka përmbyll me një vlerë të rëndësishme që është sabri. Andaj Allahu tha dhe për hir të Zotit tënd dhe me emrin e Zotit tënd ti bëj sabër. Sabri të nderuar vëllezër është pa dyshim përmbledhësi i të gjitha vlerave. Zaten pa sabër njeriu s'ka mundësi as me besu, as me adhuru, pa sabër nuk ka mundësi as me arrit, pa sabër s'ka mundësi me tejkalu asnjë sprovë në këtë dunja e kështu me radhë. Ndaj sabri duhet edhe në adhurim, sabri duhet edhe për t'u pastru dhe për t'u largu nga punët e këqija, po i duhet sabri dhe në sprova dhe në të pakëndshmet që i ndodhin në kësoj bote. Kur Allahu flet të nderuar vllezër dhe motra, flet Allahu xhel-le për këto pika se duhet të ndërtoheni kështu, duhet të përvetësoni këto vlera, duhet të arrini këtë shkallë, dhe Allahu xhel-le ue ala flet për sabrin, pa dyshim se gjitha këto që Allahu i kërkon prej neve, edhe sabri e ka një, e ka një kufi, e ka një afat skadense, nuk kërkohet gjithmonë kështu me konë, e ka një afat skadense, e ka një përfundim, Andaj, mund të jetë e vështirë, mund të jetë e ronë, mund të jetë nganjëherë e pakëndshme, por aja që është me rëndësi është se e ka një, e ka një fund. E pas atij fundi pastaj, gjërat ndryshojnë varësisht mbi bazën e respektimit të këtyre vlerave që kemi folë për to. Barteni misionin e Allahut si duhet. Bëni sabër fa idha nukire. Se do të vijë koha kur do t'i fryhet surit. Fundi. Shkatërrimi i çdo gjëje. Në kuadër të besimit tonë në ditën e gjykimit është se Allahu tebareke ue teala ka autorizuar një melek që quhet Israfili, roli i të cilit është t'i fryjë një mjeti që nuk e dim na si duket ai, as nuk mund ta imagjinojmë si duket ai, po na e dim se dhe besojmë bindshëm se ai do t'i fryn surit. Do t'i fryn një lloj burie. Por si duket ai nuk e dim na. Por do të jetë një tingull i tmerrshëm ku ata që janë të gjallë do të vdesin. Nga tmerri i tingullit dhe i zërit. Kjo është, domethënë fundi i botës. E posa të vdesin të gjithë, që Allahu xhel-le ue ala ka caktuar që të vdesin, e urdhëron Allahu xhel-le ue ala Israfilin për t'i fry herën e dytë surit, për t'u ringjallë njerëzit dhe për dalë para Allahut për dhonë llogari. Të nderuar vllezër, inkuadrimi i besimit në ditën e gjykimit dhe të folurit për ahiretin pas udhëzimeve për formim është shumë kuptimplotë, nuk është i rastësishëm. Ngase e kemi cekë disa herë dhe vazhdimisht duhet ta përsërisim ngase ajetet vazhdimisht na çojnë atje se Në momentin kur njeriu në momentin kur njeriu shkputet nga ahireti, nuk ka prezencë të ahiretit në përditshmëri të tij që orientohet. Prandaj duhet të jemi të bindur edhe me këto ajete se besimi në ahiret Jo në kuptimin deklarativ, po në kuptimin organizativ, ka dallim. Deklarativ është besoj dhe dëshmoj se ka ahiret, kaq, kjo është deklarativ. A në kuptimin organizativ është që kjo bindje ime, kjo deklaratë imja tashma organizon jetën time, i organizon kuptimet e mija, prioritetet e mija, qëndrimet e mija, raportet e mija, reagimet e mija, gjithë të miat i organizon kush? Besimi se ka me dalë para Allahut të Madhëruar. Prandaj Allahu tebareke ve teala kur na përmend kiametin të ndrozur llogaridhënien surin nga një aspekt është është domethënë me karakter vetëdijesues dhe inkurajues. Domethënë Mund të jeni të lodhur, mund të ndjeni nganjëherë dhe keq, se mund të dukeni nga, nganjëherë si dele të zeza, në shoqëri të caktuar, mund të dukeni nganjëherë ashtu edhe jo hijshëm, pakëndshëm, papranushëm, të refuzuar, mund të ketë situata të tilla, mund të ketë situatë kur dush me lonë diçka që e ki shumë për qejfi, mund të ketë situata të tilla, mirëpo mos harro, fe idha nukira fin nakur. Kur t'i fryhet surit, gjithçka merr fund apo. E pastaj dalja para Allahut xhelle ve ala do të jetë krejtësisht ndryshe ato. Jo mbi bazën e zhvillimit të jetës në tokë. Këtu njerëzit marrin pozicione, marrin hapësira. Këtu njerëzit mund të ngriten e zbritin n'forma të ndryshme, mbi bazën e forcave të ndryshme, mbi bazën e kuptimeve të ndryshme. Por kjo nuk do të thotë se e njëjta është edhe në ahiret. Nuk do të thotë se ai që ka qenë këtu i ngritun do të jetë qashtu edhe në ahiret. S'domethënë qashtu ato. S'domethënë që ai që këtu ka pas do të ketë edhe atje, s'domethënë. S'domethënë që ai këtu ka qenë i varfër do të jetë atje, s'domethënë. Atje tashmë janë tjera standarde që Allahu na ka informuar për to n'dunja. Dhe Allahu thot: "Fe dhalike jeumeidhin jeumun asir." Ajo ditë do të jetë Vështirë. Ajo ditë do të jetë e rëndë. Shiko këtu Allahu xhelle ve ala nga vështirësia e kësaj dite nuk e përjashton askënd. Të gjithë kanë me pas vështirë. Të gjithë. Por pastaj kemi zbutje të situatës ku Allahu xhelle ve ala flet se ka kategori të shoqërisë të njerëzve që nuk do ta përjetojnë këtë vështirësi. Pse Ngase që nga dunjaja kanë punu ta kenë ma lehtë. Që nga dunjaja kanë punu me konë ma lehtë. Prandaj, kur Allahu xhelle ue ala të nderuar vëllezër flet për agjerimin në surën Bekara, thotë Allahu xhelle ue ala në fund të ajeteve të agjerimit, juridu Allahu bikumul jusër, wala juridu bikumul usër. Allahu me këto obligime, që kërkon nga ju të braktisni ushqimin e pijen, të braktisni punët e këqija, të braktisni kët, që mund të jetë për ju e vështirë, Allahu thot: "Yuridu Allahu bikum al-yusr." Allahu don që t'jua lehtëson juve. E ky lehtësim kuptohet tash në këtë ditë. Kuptohet se sa ia ke lehtësu vetes me Pak vështirësi që ke pas në dunja, kupton. Prandaj, gjitha ato që besimtarit në këtë dunja i pritojnë, janë në shërbim të lehtësimit në të ardhmen që i duhet shumë. Edhe pse ai lehtësim nuk është specifik për atë ditë, edhe në dunja i lehtësohen gjërat, edhe në dunja i lehtësohen çështjet. Pastaj Allahu thot, alel kafirine gajru jesir, ndërsa një kategori e njerëzve, do ta kenë ekskluzive, diçka shumë vështirë. Mohuesit, ata që kanë përgënjeshtruar argumentet e Allahut, kanë refuzuar udhëzimet e Allahut xhelle ue ala, për ta do të jetë shumë vështirë. është e vështirë vëllezër, është shumë e vështirë. Ditën e gjykimit njeriu nga domethënë gjithë ajo mëshirë e Allahut e pakufishme të përjashtohet. A nuk është vështirë? Pra në për shembull një depo që ka për gjithë, sa dush ka, për. Ti ki nevoj shumë për atë produkt që është në depo, ama përjashtohesh. Jo për shkak se s'ka, ju ka sa dush, po s'e ke meritu. Pra nga, nga radha e njerëzve të përjashtohesh nga radha. Nga mundësia e madhe për t'u mshiru, s'ka për ty rahmet. A s'osht vështirë? Nga mundësia për t'u falë, sheh njerëz që Allahu jau fal, kanë bo mëkate, jau fal Allahu xhelle ue ala, ama këtë kategori as e fal as e prek, për shkak se e kanë përjashtuar vetën vetë, nga kjo mundësia, për. nuk e kanë dashtë, as nuk e kanë kërku, mëshirën e Allahut tebareke ue teala, për. Prandaj Allahu xhelle ue ala kur flet për rahmetin e tij flet se ka rahmeti i Allahut ka përfshi gjithçka. Domthon sa është sa është ajo që Allahu ka krijuar e gjër, mëshira e Allahut është hala më e gjër. Është hala më e madhe. Në këtë tërësi marramendëse, dhe të paimagjinueshme për neve, të mëshirës së Allahut xhelle ue ala, paramendo njeri me thonë, unë nuk e du, ta përjashton veten e tij. Prandaj është e vështirë, është e vështirë me pa se qysh njerëzit po nderohen, po shpërblehen, apo po ngriten, ndërsa ai të mbetë i përjashtuar në këtë mundësi, është e vështirë. është e vështirë njeri me pa se i tërë mundi, i tërë çka ka bo, huq, pa shpresë, është e vështirë. Edhe këto e bojnë të vështirë. E bojnë të vështirë për shkak se realisht Shpenzimi i parasë kot pa qëllim për dëfrime të kota e kështu me radhë. Ka m'u pyet njeri për to. Andaj s'i kanë bo këto përshtypje fort? I bënte përshtypje ma shumë përmbushja e kërkesave të epshit, argëtimet e pa kuptim të shfrenuara, këto i kanë bo përshtypje. Krejt pejgamberët kanë qenë oratorë. Çfarë fjalimesh kanë majtë? Çfarë formulimesh? Çfarë përmbajtjesh? Shpallje e Zotit. E në mesin e oratorëve të dunjas, ky është oratori i oratorëve. Apo. Shuajbi alejhi selam. E a din si kanë reagu populli i tij karshi ligjërimit të Shuajbit ka thonë Ka me të marrë Allah në pytje për pare ku e ke harxhu, çka je tu thonë Allah, çfarë Allah, çfarë kiameti? O, e pa kuptim, e pa mirë, kush kë ka përjashtuar? Kush kë ka përjashtuar? Njeri ka përjashtuar veten e tij, apo. Ti vetë ke përjashtuar veten ti, s'ke dashtë, ti nuk ke dashtë. Prandaj të ndozë, ka afat gjithçka, Ka afat gjithçka. E afatizimi për dike është shpresë dhe inkurajim, për dike është kërcnim, apo. Për besimtarët është ngushlim dhe është inkurajim se mundi yt së shpejti, së shpejti, të onë përfundon dhe fillon pastaj shpërblimi, fillon pastaj inkurajimi. Kjo është përgëzim. Ndërsa për dike afatizimi është kërcnim apo kërcnim. Një nxënës student që mëson vazhdimisht përgatitet, data e provim për të nuk është kërcnim. Do të kemi test ditën e hanë. Për ta është gëzim se është mundësia për ta dëshmu pregatitjen e tij. Ama për dembelin, për përtacin, për neglizhentin, të hanën ka është kërcnim, a ban të enjten. E gjithmonë negocion me data me shty. Pse? Ngase data për të është kërcënim. Andaj Allahu xhele ve ala thotë dita e kiametit. Për të kjo është, Ibrahim. Në suren Ankebut, në suren Ankebut, Allahu xhele ve ala flet për ligjin e sprovës. Se çdokush do të sprovohet në këtë dunja, apo. Edhe kur Allahu tregon se kimi u sprovu, apo nuk tingëllon shumë këndshëm se nuk din me çka, qysh del çka bota. Me çka e inkurajon Allahu xhelle ue ala besimtarin, besimtarit thot fe inne exhel Allahi le at. Thot bëni sabër ngase exheli e ka një afat skadence dhe sprova shkurt është përfundon është inkurajim është inkurajim ato Kur torturohej Sumeja dhe Jasiri në Mekë, prindët e Amarit radiallahu ta'ala anhum, kur torturoheshin, pejgamberi salallahu alejhi ue selem s'kish, nuk kishte mundësi me iu ndihmu, ishte i vetmuar. Por çfarë thonte? Sabren ale Jasir, fe inne meuidekumul xhenne. Sabroni edhe pak ngase, pas kësaj është xheneti. është një kodër, është një kodrinë dunja që gjithë kena me e kalu. Po dikush rrëshqet, s'kalon e dikush kalon, posa ta kalosh, do të shohësh bukuri e, bukurie të paimagjinuara, apo. Por kjo nvaret në bazë të fuqisë së bindjes çka ka mas kodrës. Apo, dikush ka qen i bindur se mas kodrës janë fushat me, me lule, me zbukurime. Dikush ka besu në këtë bindshëm, ma shumë se me e pa ka besu. Prandaj fuqia e bindjes ia ka harru lodhjen e ngritjes edhe të ngjitjes. Ama dikush s'ka besu. Prandaj Allahu xhelle ue ala thot se atë do të jetë vështirë atë. Dhe kalon tash Allahu xhelle ue ala të nderuar vëllezër të flet për kategoritë e njerëzve që do ta kenë vështirë dhe pse kanë me pas vështirë. Që me kuptu ti bindshëm se, prap Allahu mbetet i gjithëmëshirshmi, prap. Kategoritë e njerëzve që refuzuan mëshirën, refuzuan dritën, refuzuan, edhe për çka, për çka shumë banale, shumë domethënë, të pakuptim, joracionale, Kur ka ardh pejgamberi salallahu alejhi ue selem me këtë shpallje që Allahu i tha o ti i mbuluar me shpallje, me pejgamberllëk, ngrehu dhe thirri njerëzit, ua kumtoi njerëzve shpalljen, ua kumtoi njerëzve fjalët e Allahut xhelle ue ala. Njerëzit tashmë karshi kësaj kumtese, karshi këtij lajmi, reaguan në forma të ndryshme. Dikush e pranoi, u bind, u nështrua, e të tjerët refuzuan. Që nga koha e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam deri sot ka njerëz që refuzojnë. E tash t'i dëgjojmë pra rrëfimet e refuzuesve. Pse kanë refuzu? Kush janë këta që kanë refuzu? Dhe çfarë analize të mrekullushme ju bëhet mentalitetit të refuzuesve? Shumë me rëndësi. Që këtë çështje kaq intime, kaq të brendshme, kaq private të njeriut, nuk ka mundësi me e shpërfaq askush pos atij që është hollësishëm i njoftuar dhe i gjithdijshëm për gjithçka, e është Allahu tebareke ve teala. Prandaj Allahu thot, mas kësaj thot, dherni wa man khalaqtu wahida. Allahu thot, dherni wa man khalaqtu wahida. Më lër mua dhe atë që kam krijuar vetëm. Çka i bjen kjo? Shumica e dijetarëve flasin se në këtë rast, në këtë shpjegim bëhet fjalë për një njeri. Por tërë ky shpjegim të nderuar nuk duhet me u lidh për një njeri, por ky përfaqëson mentalitet. Kështu duhet me kuptu? Po, një njeri është, po ky përfaqëson kategori, ky përfaqëson mentalitet, ky kallzon për shembull Që ky e mas ti kenë me mira, mira tjera. Kush është ky? Që Allah flet për të tash në 4-5 ajete me radhë. Është me rëndësi se Allah ja ka kushtu disa ajete këtij njeri. Kush është ky? Që Allahu thotë, e ti o pejgamber mos u merr me ta, lem mu me ta, unë merrna me ta. Kush është ky? Velid ibn Mughira, nga njerëzit më të pasur në Mekë në atë kohë. Më, njeri më autoritativ në atë kohë ka qenë. Velid ibn Mughira. Kur ka ardh shpallja, ju ka shkaktu problem elitarëve. Ngase tashmë, me shpalljen e Allahut xhelle ve ala, mund të ndryshojnë pozicionimet. Ato që e ke marrë pa hak, ki me kthy. Apo, nëse pa hak je n'pozitë, ki me zbrit. Ngase tash njerëzit kanë me u nda ndryshe. E këtë ndarje ndryshe, mbi bazë të drejtësisë hyjnore, s'kanë mujt me pranu njerëz që padrejtësisht i kanë marrë senet ato. S'mundet, normal që rezistojnë ata. Andaj Allahu xhelle ve ala thot: "Dharni wa man khalaqtu wahida." Më lër me atë që e kam kriju vetëm. Kjo vetëm dijetarët kanë thonë i ka dy kuptime. Një kuptim raport me Allahun e një kuptim raport me njeriun. Raport me Allahun është ma lër mua atë që unë e kam kriju. Andaj në dorën time është jeta e tij. Unë e shkatroj, unë e dënoj. Unë çfarë du bëj me të se unë jam i vetmi që kam pushtet mbi të. Andaj më lën mua vetëm, ngase unë jam vetëm krijuesi dhe jam i vetmi që e marr në gjykim. Ti mos gjyko, ti mos u marr me to. Unë e gjykoj. Unë jam krijuesi i tij. Kjo në raport me Allahun. Në raport me krijesën është Dherni, më lër me atë vetëm, me atë që është i krijuar vetëm. Domethënë, njeri kur ka dalë prej dunjas, kur ka dalë nga barku i nënës, apo, çfarë ka pas me vete? Kurgjë. Kurgjë. As ke ditë kurgjë, as ke posedu kurgjë, as ke qenë kurkushi, absolutisht, apo? Vetëm je kon, veç ti si krijesë, pastaj duke u rritë, Allahu xhele ve ala t'ka pajisë, me begati të tjera, shoqëruese, me gjuhën, me aftësinë e mendjes, të shprehjes, gjindshmërisë, aktivitetit, të punës, por këto me radhë kanë qenë ato. Në fillim vetë je konë. Këto sot që e gëzon ti o Mughi, o, o Velid, këto sot që e gëzon nga pasuria. E ke marrë prej lindjes jo, kur je dalë, s'ke pasë kurgjë. Në kjo është vetëm. E kujton Allahu xhele ve ala të vëzë edhe ia kujton këtij njeriu të tjerë edhe fillimin edhe përfundimin. Fillimin e ke pas kështu dhe kështu ke me pas përfundimin. Prandaj rregulloje çështjen para se me ardh përfundimi. Duke u kthyer ka fillimi, ka origjina, kush je ti apo? Walid ibn Mughira thash ka qenë njeri autoritativ. Dhe kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ditë se kjo çështje ka me marr botën. E ka ditë. Madje qëndron në disa transmetime se ky Velidi S'e ka pas problem me nejt, bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me dëgju çka po thotë. Me Abu Bekrin e ka pas shok. Se Abu Bekri ka qenë tregtar i madh, i ka lidh nga e kaluara atë. Kur e ka pa Abu Jehli, ai injorant i madh i asaj kohe. Kur e ka pa ka pas frikë se Walid ibn Mughira bëhet musliman. Me bo, me u bo ky musliman, kaq me autoritet, kaq me ndikim, çka bëjmë na atë? A njerëz që kanë ndikim një faktor, zakonisht ndaj tyre ka qasje pak më ndryshe për me shkaktu barriera e pengesa, e kështu me radhë. Dhe ka ardh një ditë Velid ibn Mugire në shoqninë e kurejshëve të Mekës, kanë qenë duke nejtë afër Qabes, e aty Ebu Xhehli, Ebu Lehebi, njerëz, njerëz elita e, e Mekës, po elita e kundërshtarëve të pejgamberit sallallahu sallam. Edhe ka thonë, me të vërtet, ajo që po e ndëgjoj nga Muhamedi, është një diçka shumë e këndshme, impresionive, diçka që të mahnit, ka thonë me e përshkru Kuranin, apo. ka thonë dhe ajo që unë po dëgjoj, është diçka që do të jetë në epërsi, ja'lu, ve la ju'la alejhi, diçka që është mbi gjithçka, s'ka diçka që mund të jetë mbi te, Kur i ka dëgju këto fjalë Ebu Xhehli, ka nuhatë që mundësinë e e kthimit, bëhet problem, e i ka thonë një ditë, Ebu Xhehli, Walid ibn Mughirës. Veç hiqni emnat, apo edhe shkarkoni nga, nga, nga historia që ka ndodhë në të kaluarën, kjo rast pastaj vlen për çdo kohë. Me që kjo mu largu, apo, e sheh që ky rast, këto personazhe, që shpeshherë përsëriten, apo. I ka thonë, Ebu Xhehli, Walidit i ka. Thotë, nuk di a je informu, po Kurejsht kanë fillu me mbledhë donacion për ty. Paramendo miliarderit, apo të, të i të fërë me thonë, po mbledhim donacione për ty. Ka thonë, po, pse për mu? Pse për mu? ka thonë, po të shohin njerëzit tu nejtë me Muhammedin, apo, e, po dyshojnë se mos e ki për çështje të së ardhmes, apo, pasurinë tonë me rujtë, me rujtë autoritetin tonë, e po mbledhin pare me t'i jepë që mos u mashtron mas pares, apo. E ka ni vetën të ofendum, ka thonë, mu këtë qasje kështu, unë e kom me ju kallëzu juve, se çfarë qëndrimi kam drejt tij, apo. Dhe ka fillu tash me hartu me menën e tij, domethonë, një reagim që njerëzit për m'u largu nga Muhammedi sallallahu alaihi sallam. E Allahu xhele ve ala pastaj në vazhdim të ajeteve flet për, domethonë, këtë proces që ai ka kalu nëpër te, për ta fabriku, për ta, për ta, domethonë, nxjerrë një, për ta trillu një akuzë për Muhammedin sallallahu alaihi sallam. Allahu thot për Walid ibn Mughira, m'lër vetëm me to. Ngase Allahu thot waj'at waj'altu lahu malan mamduda. I kam jap, i kam jap pasuri pa masë. Mamdud o diçka që është vazhdimisht në shtim. Ke pas një pyetje dove thot, sa është pasuria jote? Po ta pa të qëllim para 10 sekondave a qetash. Është vazhdimisht i lëvizin do njerëzve num numratorja e shtimit apo i lëviz. E Walidi u kon qasi. Walidi s'ka pas frik se hum. Jo. Ai gjithmonë ka qenë sa po fiton. Çfarë ka ka qenë shumë i suksesshëm. Allah thot malen memduda, i kom jep pasuri që të ka qenë në shtrirje të vazhdushme, a kupton. Ue benine shuhuda, nga e që i kom jep Allahu thot, i kom jep djem, që në atë kohë ka qenë pasuri, domethënë djem edhe fmi, përgjegjësisht e kemi cekë e këtu nuk është çështja, në atë kohë, në atë kohë, femrat kanë qenë të refuzuara, apo, me i thonë të kom jep vajza, s'i ka bo përshtypje, fatkeqësisht nga injoranca që kanë pasë, Andaj Allahu xhelle ja ka kujtu begatit që edhe me standardet e tyne janë begati. Të kom jep djem që është forcë përkrahje në atë kohë. Shuhuda, çka është shuhuda? Shuhuda të vëzër nga kuptimet është që ka Allah deri në çfarë detaje ja kujton Velidit begatit që ja ka jep, a kupton. Të kom jep djem të kom jep familje, por ta kom majtë përmbledhun, Se ka njeri për shembull ka fëmijë, ka 10 fëmijë apo, ama vetë rrnon. Çka ti ka apo? Një atje, një atje, një atje apo. Ata janë sa janë begati, por nuk është sikurse me i pas afër vete. I ka shpërnda për shembull dunjaja, kërkimi i dijes, pasurisë, shumë tjera, a kupton. Po ty qaq t'ka begatuar Allahu xhelle ue ala, që fëmijët e tu s'kan pas kurr me shku për tregti. Qëtu i ke pas, ata veç kanë shpenzu e ti ke fitu. A nuk e begati kjo? Dhe që të kamë pasuri, e të kamë fëmi, po t'i kamë bledhe dhe veti, sa baja këshëm kërë që i ke pasë që aty. A përshë që t'ja pa lagjen dhe vala të. Pasë e thëtë, wa mehet t'u lehu të mhida. Mehet, në rabesht i thujnë edhe, Djepit. Apo, fëmija kur përkunet, përkunet. A di kur dikon don me llastu, çka i thujnë atij? Thot veç edhe me përkun. Në qa që kom kqyrë veç edhe me përkun. Apo. E kuptimi i përgjithshëm i kësaj, a kupton, është mehedtu lehu temhida, Allahu thot, ja kom lehtsu çdo pun që ja ka msy. Ku t'ja ka msy, Allahu ja ka, si të përkunme ka shku, apo. Pa asnjë telashe. Kur Allah i jep begati njeriut, do të thotë e begaton Allah njerin. Pa dyshim se begatia, begatia përderisa është njeri në dunja, nuk e sjell rehati prej tona anëve, apo? E vetmja begati që të rehaton nga gjitha anët është begatia e xhenetit. Ngase begatia në dunja nuk të rahaton prej tona anëve. Pse? Për shembull, nëse njeri e ka një begati, e rahaton begatia nga një aspekt, nga një aspekt nuk e rahaton pse, se është presion me bo me hup, me bo me dek, me bo me ndodh, apo, parahatinë e ki ka aspekti i pamundësisë me rujt, mund me shku, a kupton. Pastaj qysh me shfrytzu, pastaj qysh me rrit, i ka një do brenga, ndërsa besimtari qysh e ka brengën, kur të begatohet, e ka brengën qysh me falënderu Allahun. Qysh me thonë Allahut elhamdulilah për këto, çka me bo, qysh me e shfrytzu që Allah është i knaqun. Prandaj njerëzit begatohen gati njëjtë, por dallojnë pastaj në reagimet e tyne karshi begatisë. E ky arrogant, Krahas këtyne begative që Allah ia ka dhonë, reagimi i tij ka qenë qysh me shtu. Qysh me shtu ma tepër, që të shtohet epërsia, të shtohet arroganca, të shtohet ende pangopsia e kështu me radhë. E Allahu tha kella. Kjo kella në gjuhën arabe është sopatë. Jo, e ka kuptimin e sopatës. Po, kur njeri për shembull, i thotë dikujt kella, është me këput, kur? Jo, kur s'ki me pas gjithmonë që shton. Jo, e kemi ne një sopatë do që të këputim nijetin ty. E edhe e lakminë të këputim ty. Apo, kella. Innehu kane li ajatina anida. Nuk ka me vazhdu begatia. Pse? Shkë një sot bukur kërë në zërë. Pse? Jo pse Allah s'ka. Kish me ju përgjigj Pejgamberi s.a.s. A kish marrë sopata e kella? Jo, Kishin me u shtu begatitë, jo dunjas, po nga begatia e dunjas, do të kalohet në begati të varrit, nga begatia e varrit në begati të ahiretit, të xhenetit, do të jetë i begatuar vazhdimisht, e kjo është vazhdimësia e begatimit. Por të jetë i begatuar në dunja, e pastaj, sopata e vdekjes t'ia këput, shtimin, kjo është dënim. E Allahu tha, jo, nuk do të vazhdojnë kështu, apëton. Pse? Innehu kane li ajatina anida. Ai ndaj ajeteve tona. Aje, ajetena, po e përkthim argumente, ndonjëherë. E kështu me radhë, po në gjuhën arabe aje o diçka që është shumë e qartë. Çka është aje. Diçka që është domethonë qaq e dukshme, qaq e qartë që s'ka nevojë me argumentu. Aje. Ajetet që Allahu xhelle ue ala shpall e ka qujt. Aje. S'ka na nevojë, është qaq, qaq është e qartë, qaq është bindëse, qaq është racionale, që s'ka nevojë për argumente shtesë, vetvetiu argumenton për veten e vet. Aje. E me gjithë qartësinë, për shembull të vëzhgoj. A është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pejgamber a nuk është? A ka qenë kjo çështje e diskutueshme për kurejshët e Mekës? A kanë pas paqartësi ata? Nëse është për shembull, me thonë pe, pe, me kon reagimi i kurejshëve. Qyre, Ne e dimë që Allahu ka çu pejgamber, se ata e dinë. E kanë ditë. E kanë ditë Ibrahimin a.s. e kanë ditë. Na s'e kemi problem, bile na e kena nder me konë pejgamber. Qysh jo, po hajt kallzona ti pse ty Zoti t'ka bo pejgamber. Në qit nivel, e jo, ata s'kanë bo këtë diskutim absolutisht. As s'kanë don me diskutu fare. Refuzim total. Pa mundësi diskutimi dhe pa mundësi sqarimi. Pse? Inati. Për inati. Pse s'do ti m'u falë arabisht, po s'du për inati, veç shqip du m'u falë. Qysh njeri me Allahun bon inat, Allahun. Prandaj të nderum vëllezër, realisht, një dijetar e ka bo një pytje edhe më ka pëlqy përgjigja e tij, a kupton. Thot kështu, thot, Kurani ka folë gati për çdo çështje, që njerëzit kanë problem n'kuptim t'besimit. Në kohën tonë, në kohën tonë, nga problemet më madhore në raport me besimin është ateizmi apo që më po përhapet si trend po bëhet, një lloj ateizmi i i i formsum, i i i i reformum krahasim me të kaluarën apo. Thot nuk kom gjet shumë n'Kuran trajtim për ateizmin. Thot, u çuditsha pse kah është problem bashkëkohor, kah Kurani s'i jep shumë hapësirë ateizmit, nuk flet shumë Kurani për ateizmin n'Kuran. Pse apo vallë? Thot, kom ardhë në konstatim se ateizmi nuk është realitet, është farsë, apo është kamuflim, është kamuflim për diçka që ka përtej tij, a kupton. E Kurani me kamuflime s'mirret, po mirret me demaskim dhe shpërfaqje të realitetit. E çka është realiteti që njerëzit dojnë me e kamuflu përmes, përmes, Ateizmit është urrejtja për Zotin, a kupton. A ke pasur për shembull nga dilemat kryesore të ateistëve cila është apo? Pse ka të keqe? Pse Allahu s'e ndal të keqen apo? Nuk është çështja pse s'pe shoh, ajo ka qenë n'të kaluarën pse s'pe shoh, pse s'pe preku apo? S'është mo ateizmi pse s'pe preku, pse s'pe shoh. Çfarë kuptimi ka kjo? Allahu xhelle ue ala të nderum vëllezër ka me ia vendos një kodër të dënimit në zjarr. Edhe me i thonë që pas kësaj kodre nëse e kalon, ki me pështu apo. Nëse ajo kodër është e patejkalueshme përjetësisht apo e patejkalueshme përjetësisht E tentimi i tij me kalu e lodh e rraskapit, dënohet, lodhet, rraskapitet, pak para se me mrri n'fund, rrëshqet në fillim, a kupton. Çfarë dëshprimi, a kupton. Ke krahas dënimit fizik, është dënim psikik, a kupton, ma i madh. Kur sa menon se po del, ai s'del. Lodhja, apo. Dhe merrni një rregull vëllezër, se në Kur'an, gjithmonë, Allahu xhele ve ala, kur flet për shpërblimin, ka lidhje qaj shpërblim me veprën që e ka sjellë shpërblimin. E ka një lidhje mes vete, ka lidhje, apo. Edhe dënimi ka lidhje me veprën, e ka një lidhje, apo. E pse këtij kjo pengesë, kjo kodër, pse? Pse kështu me u dënu, apo? Edhe kjo ka arsye, apo. Dëgjoni Allahu çka thotë, apo. Innehu fekkere ve kadder. Kur e ka marrë përsipër ai me e trillu një, një rrëfim kundër pejgamberit sallallahu sallam, ka fillu me menu. Kjo është një kategori e refuzuesve, inatçorë të cilët e kanë të pregaditur refuzimin, merr argumente, dëgjon, lexon Kuranin, tani tenton që aty me, e ka disa që s'kanë dije, veç refuzon nga hamendja nga epshi, a ky fekkere, nuk ka menu, apo. E ka menu mirë, apo. Ka thonë me bo me besu në Muhammedin alejhi selam, ça bëhet, Bëhet kështu, bëhet kështu. Çka me thonë në, nëse thonë këto a pranohet, ka menu, apo. Ve kadder, nuk është problemi pse ka menu, jo, meno sa dush, meno, po zaten tu menu, arrin besim, apo. E ku është problemi të menduarit, shikoni vëllezër këtë analizë të mrekullushme të Kuranit, apo. Ku është problemi të menumit? Kur mendimi është me kalkulim, a kupton? Do me thonë, Njeri e vendos rezultatin. E vendos rezultatin. Thotë na duhet me i pas, na duhet me i pas n'dalje qekaq. E qysh me i bo, bani, shto diku, zvoglo, po s'janë, bani, apo. Mu më duhet qishtu ato, apo. Unë duhet, unë e duhet, unë e duhet me besu, apo, që i filani është i keq. E argumentet tash i lypim. Qysh e ke, qysh e ke, apo paragjyku gjykimin, pa e shiku çka ka, a kupton. E ky ka kalkulu, ka thonë, me bo unë me besu, ça bohet, bohet problem, s'po besoj. E për mos me besu, duhet me arsyetu. E tash, hajde po lypim, çka i bjen kjo punë, dhe? Andaj Allahu xhele, shiko, si ka reagu në këtë proces të tij, ka thonë, Veç meno ti, s'ka thonë Kurani, mallkuar qoftë qysh ka menuar. Jo, mallkuar qoftë qysh ka kalkuluar, apo. Qysh ka kalkulu, me kaq interes t'ult, me refuzu shpalljen, qysh ka, qysh ka, ku ja, ku ja ka qit veti hesapin, që me rrejt për pejgamber të Zotit. Ku e, ku e ke lon hesapin vlla ti, apo. A po kupton? A ke pa njerëz për të kushtuar vepra që bëjnë pa hiç mendu? Po ku e ke qitë hesapin ti vlla këtë punë? Ti ku mendon me vrimi këtë punë apo? Apo po qysh menon ti? Edhe Allah po po qysh menon ti me fituar rahmetin e Allahut që thon fillim. Vetë ka proshë vetë ti. Po qysh menon ti me fituar rahmetin e Allahut kur ti nat e ditë menon qysh njerëzit me i qitë rrugë shejtanit me rrugë rrugë Allahut. Po qysh menon ti me me të fal Allahu, qysh menon? Ku, ku e ke, me çfarë kalkulimi ti i ke bon kështë? Po qysh menon ti me shku në xhennet? E s'beson, po e qysh më nënë? Hej, hajt kallzoma hesapin e mue, ku, qysh? A qysh? Në nëzën se një nxans, një nxans, student, se e kalon lëndën, hiç pa mësu për. I thotë profesori, po qysh menon ti vëlla me kalu kët land kur ti nuk e din definicionin e landës apo qysh me të kalu ti vëlla, po qysh me të kalu apo. Në kët komunikim mes profesorit edhe studentit apo. Kush është i qortuar? Profesori që e ka ngel, pse as definicionin s'e ka dit, a nxansi i cili realisht e ka nënçmu landën deri në atë masë, saqë s'ka marr mundin as definicionin me e mësu. Cili qortohet apo? Në Karlaj Gjellë Lori dhëtë, i malkuar qoftë, apë në ti, për po ti, ty s'ta ka bajt, ty s'ta ka bajt mundi asë shahadet me thonë, Allah, për, asë që kanë s'ke dash me thonë. Po ku mo, ku e ke qitë hesapin ti tu, kalkulu me kalkulime të tilla, apë se nëse besoj botë, shumë të më hupë kjo mu, që është këmë nuk shun me shku të ka lagja në vala, e pas e Allah, thot, thumë me nëdhër, tash, kalojmë në një fazë të aktrimit, Allah i demaskon gënjeshtarët apo. Ky tash e ka marr përsipër, e ka marr përsipër me e trillu një gënjeshtër për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Ka menu ka thon, me i thon, me i thon i çmendur, jo s'është, jo s'un i thush i çmendur kë. Ku na kanë na paleton me argumente me i thon i çmendur, s'un thon më. Si ka i çmendur, do të thirrë ka i çmendur, do të thirrë. Ky ja, jo. Ka thonë, me i thonë, për shembull, kështu s'bon. Me i thonë, kështu s'bon. Ka thonë, me i thonë, magjistar, s'un i thush apo. Me i thonë, poet, s'un i thush poet. Ka menua, për. Edhe ka kalkulu, se diçka duhet me i thonë, për. E në këtë kalkulim, në këtë meditim, është shprej para njerëzve që e kan pritë. Ha, çka po thush, çka me i thonë? Njerëz kan pritë, se diçka duhet me i thonë? Ai, për shembull, që ka kon aty në nej, i ka pas do djemë, do vajzë dhe masti. Me e bo ata mi besu Muhammed, çka me i thonë e djemve që më shkaj sa e qështu, të mi thonë diçka unë amë Më ngujnë loj me të saktume, çka me i thonë e pse s'bon me shku në xhami, çka me i thonë e pse s'bon me me lu, çka tu mi thonë, e ka dikush i menon për kitë punë, e ka dikush i ekzekuton kitë punë, dikush s'e menon e qashtu e thotë, s'e menon, Ama dikush e menon, dikush e ka menu qështu me bo, se edhe qështu kryn punë, qështu ndikon, qështu largon, qështu, krejt këto gjëra që nuk jan bash të rastsishme qashtu, a kupton. Andaj, thumme nedhar. Allahu thotë nedhar, pastaj ka shiku, çka ka shiku, a kupton? Dy kuptime ka, ka shiku, a po, i ka pas përpara disa opsione ka shiku, me bo po këtë s'bën, këto që kjo ka shiku. E dyta, ka shiku te kah njerëzit edhe thumme abese ue beser, Allahu përmend edhe gjestikulacione që i ka bo të aktrimit, kinse unë shumë dert e kam, a po. Keni pa për shembull njerëz që janë shkaktarë të krimit. Apo e duhen me dalë si të pastër. Apo edhe fillon tash me u viktimizu. Ne kemi do kojshi që sa të bëhet problem dalin si gjynah, ata vrajnë e prejnë e dalin si me kon prej më të viktimizum, apo? Kemi që një nga të një kryetar që kur del e ke pa, i thu gjynah i dunjasë është ta jepë, që se në ata, E thot, jam fort shtirë, ne s'di ça e bëj, jam tu menu shumë një përgjigje me dhonë e, e këqyrim, shpresoj që t'jetë për të mirën e juve. Rren, ai aktron, kjo është aktrim, ai lidhje s'ka me ta, ai e ka për veti, ai e ka për interes t'caktume, ai s'e ka as për drejtësi, as s'e ka për mëshirë, as lidhje, as për liri, s'ka t'bëjë me këtë hiç, A din qysh për shembull si një njeri i cili i thot i thot t'vetve çaj a kupton. Për si më dha karom i mund. Unë duhet më më quve. Po s'jam ka di te cila shpi me ra sonte, a kupton, a qasaj a kësaj, jam tu menu, nuk o kallaj kjo punë burra, o po shtirë shumë, nuk o kallaj, me hi në shpi t'huj e me ia marrë dikujt djersën, duhet m'i ngjesh brekët fort, n'atë on këtë on, ata i thonë, shyqyr që të kem o burrë ty, se çka kishum bo na, a kupton këtë dialog, edhe ai thotë në fund, ai shkon vjedh, edhe jau bjen djersë e dikujt, ata i japin certifikata, shyqyr që të kem na, lapidar për sakrificën e hajnisë, a kupton. Thumme edbera uestekber, pastaj në fund, shikoj këtë, kët, subhanallah, këtë përshkrim të këtij, kësaj pamje, pra në letrat përpara, a me i thonë terrorist, radikal, ça me i thonë këtij, diçka duhet me i thonë diçka, se s'e lejmë bash kshtu, a po. Mi thonë, i çmendur, mi thonë, mi thonë për shembull, sihirbaz, 4-5 ditë e ka pasë në tavolinë, Mugire, Velid ibni Mugire, aftër. E në fund, Allahu thotë, thumme edbera, vestekber, u çu n'komë, i kam shku këta letë, aftër, vestekber, me mendjemadhësi t'madhe, që kurrë një temë që ti një nësi besaj, kur, kur, E çka me i thon pra? E Allahu thot, ka thon, fe kale in hadhe illa sihrun ju'ther. Kjo është magji e trashëgume. Qekjo është burra, ajo që duhet tash tonë me përdorë. Në krejt lajmet, në krejt mediat, kudo koftë, qekjo është tonë, mos gaboni me ndrru. Qekjo është ajo çka tonë kena me thonë. është magji. Ja u ka, ja, medieve të Mekës të asaj kohe, apo të pagume, që jon konë, me luftu pejgamberin s.a.s. Donatori, Velid ibni Mugire, apo, ju ka, ju ka nda detyrën, ka thonë, në krejt mediat, me thonë për Muhammedin është magjistar. Mos gaboni me pas kundërthënie, njo qeshtu njo qaj, tonë qeshtu me thonë, që me pas një farë lloj opinioni publik të përgjithshëm, me kryu një opinion t'tillë që njerëzit, mos me dal jashtë ati jepëtën. Pastaj tha, in hadha illa kaulul besher. E nuk shkoi gatë, njiherë tha magji. Tani tha është fjalë njeri. Po, nuk e la gatë atë rrenën se e ka di që është me afatë, skadon se shpejt, duhet shpejt një tjetër akuzë me bo se qajo e para shpejt del n'shesh, apëm, që s'a magjistar, qite një tjetër, apëm. E Allahu xhele ra tha, një unë kur e përmeni, e, Andaj, lidhni tash mes, mes kësaj edhe fillimit atje. Ku Allahu tha, seurhikuhu sauda, kena me e lodh në një tatpjetë, ngjitu qatje. Apo, pse? Ngase e ke pas një pengesë në dunja të caktume, pengesën e autoritetit, pengesën e materializmit, pengesën e interesit, t'e kishe kalu qata, kishe me kalu Pengesën e xhehenemit në ahiret e me dalë në xhenet. Meq pengesën e dunjas s'e kalove, apo po u zvarrite nëpër ta poshtë e përpjet, qashtu ti je me u zvarrit poshtë e përpjet në tatpjetët e xhehenemit Allahu na rujt. A po kupton njëjt me njëjt? Njëjt me njëjt. Çdo njeri e ka ka ni, ka ni kodër që duhet me e kalu. Pa e kalu qata, s'un del n'shpëtim apo. Kupteni këtë dhe pajtoni me Aldinin. S'patën mundësi. Patën zili ndaj vllaut. Tentun me bo hile me pengesën. Me e anashkalu. Apo? Çfarë thanë? Po e hudhim n'bunar Jusufin, ue nekunu min badihi kaumen salihin. Na për po rana për Muhammed në nëson, apo këta kanë thonë, ata të Jusufit për po e gjujna në bunar, e mas kësaj na bohemi burra t'mirë. Tani mu, S'bone as keq. Pse? Pengesën e ke largu. A u bënë burra t'mirë? Vllaznit e Jusufit, a u bënë burra t'mirë? Jo, vallahi. I ka ndjek mallkimi, kështë mirë, Jusufit, derisa jon konë gjallëve. Derisa u shpo, mas nashta dekada kanë kalu, për, ma prap i ka kthy Allahu në qat pengesë t'njëjtën, edhe e kanë kalu tash pak ma ndryshe, shumë ma të përulun, më të ndryshe, se që e kanë pasë, për dhe me ka pasë ma kollaj. Ndërsa kur ka ardhur ka fundi, u dasht me ul kokën e na fal. E na u ngutëm, na s'o dasht apo. E Allah tha e tash po. La tethribe alejkum tash. E ka kalu kodrën e nefsit me kalu apo. Gjithmonë ka me t'dal dikush përpara apo ta ta nxën ka pak diellin, autoritetin apo. Ti kujton që pa e hek ata s'nxen dielli. Jo, dielli nxen tona apo. Po ti po menon qashtu apo. Prandaj, i kem do kodra, dikush e ka një gjynah, e ka një sfidë, dikush e ka naj kodër t'caktume, apo. Nëse e kalon, mas saj është suksesi edhe, edhe drita, apo. Po ai që dështon këtë, tani varësisht edhe nga rëndësia e kodrës, është edhe e njëjtë në ahiret, Allahu na ruajt. Allahu tha, se usli, se uslihi sekar, kam me e djeg në sekar, Allahu na ruajt. S'ka mundësi me pas, kjo la tubki ue la tedher, s'len kërkan, fillimisht përjashton mundësinë e ndonjë, ndonjë përvjedhje, dhe nësë një iku dikra. Si do të shohim, vijem në tarën, inshallah, qysh do të marrë kanë tentu me reagu karshi kërcënimeve o tëmë. Të Kur'anit. La tubki ue la tedher, Allahu tha, lewwahatun lil beshar, Ky dënim i dhimbshëm i shkrumbon, Allahu na ruaj, i shkrumbon lëkurat e njerëzve apo nga dënimi. E Allahu tha në surën Al-Maida, Allahu tha: "Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha." Sa t'ju shkrumbohen lëkurat, u ndrojmë me lëkura të tjera. Pse? Li yadhuqul adhab. Të gjithmonë të freskët, Allahu na ruaj, ta shijojnë dënimin e Allahu xhallahu ala. Këtu kur liri e zënë thur subhana. Është vëlla. A di është është për më çka kjo është? Imagjinora çka këto fjalë këto. Ja dim çka bindje është. Pse këto? Për çfarë arsye ka bukë njerëz? Për interes, për ni knaqësi të caktume, për një çka të vogël. Çka vlen Allah ato? Çkado koftë ajo. Çkado koftë ajo. E Allah tha, "Alejha tis'ata ashar." Këtë vend denimit ku kanë m'u djeg, Allahu alem sa ka me hi aty, Zoti e din. Nuk e dimë. Po e dimë që shumë, të. se po e dimë të lësëm, me miliarda e miliarda njerëz, deri n'kijamet jena, po. Veç 19 melek e rujnë xhehnemin. 19, Veç 19. E kur e ka përmend numrin 19, kanë fillu me u tall jaranët e Walid ibn Mughirës. Njëri u kon i fortë, ka thonë, mos kofsha burrë unë qaj, nëse lejoj që shokt e mi m'u djeg, e s'i rrah të 19 melaqet. E shohim çka ka thonë Allah xhele ve ala përgjigje për këtë çështje, për këtë mentalitet arrogant, për këtë rebelim, edhe për këtë, domethonë, e, e, e, e, qasje jonjerëzore, e pësharake, mendjemadhe, karshi fakteve dhe udhëzimit Allah tebareke ve teala. Pra, të nderuar vllezër, ai që si ka fillim du me përmbyll se Walid ibn Mughira është një një individ, një shembull, apo që përfaqëson shumë njerëz ato. Përfaqëson shumë njerëz. Dhe refuzimi i të vërtetës ose bëhet për shkak të inatit, ose bëhet për shkak të kalkulimeve t'caktuara, apo ose bëhet për shkak të mendjemadhësisë. S'un e bon kabul me mësu, s'munet. Walid Mughire ka, ka menu, une edhe Bilali bashkë, Bilal Habeshia i zi, shëptor, une e ai bashkë në saf, s'muj mua, nuk muj. Kjo mendjemadhësi, Allah, s'muj. Une me qitë krytë, ku dikush komt i qet, po s'muj mua, s'muj shumë. Po ki me qitë krytë, dikun tjetër, po te do komë tjera ki me qitë, ma të këqija shumë. Se ato të namazlive në xhami, ja, dikun krytë ki me qitë, patjetër, dikun ki me u përul. Po në qofë se ka të bia Allah e kërkon, po edhe vendimin për me u pendu, edhe vendimin për me dhonë, edhe vendimin për me kontribu, edhe vendimin për me u largu, do vendim e marrë guxim shumë, kush jep guxim? Besimi n'Allah xhele ve ala dhe bindja se së shpejti, Skadon e tëra edhe merr fund edhe mundi, edhe lodhja, edhe gjithçka. Prandaj të nderuar, nëse duhet me kalkulu, e duhet me kalkulu patjetër, kalkulimet duhet të bëhen me numrat e shpalljes, e jo me numrat e epshit, apo. Se me numrat e epshit, kush kalkulon, del ndryshe. Prandaj është shumë rëndësi me çfarë kalkulatori po kalkulon njeri, apo. A kam hesap, e qeta, apo. A kam hesap me qit pare qëtu e qeta? A kam hesap m'u lodh e qeta? Ama duhet me pas kalkulatorin e mirë, apo, që t'i qet sakt. E qaj kalkulator është qikjo shpallje, edhe qetën shpallje, a të pagun Zoti, a s'të pagun. A ka përgjegjësi, a s'ka përgjegjësi. A muj m'u dënu, a s'muj dënu. Gjithë shumë qështu kalkulon, gjithë ke me kon sakt. A po qe se kalkulon me kalkulimet e Velidit, Ebu Xhehlit, e tjerëve, ku strumbullar i kalkulimit dhe njësia matëse e kalkulimit është interesi i përkohshëm, epshi, arroganca, inati, gjithmonë ka me pas huqje dhe dështim, Allahu na ruajt. E këto janë mësime të jetës që mësojnë rregulla qysh duhet me u sjell edhe si duhet me, me reagu. Allahu xhelle ue ala na mundësoftë që kalkulimet tona të jenë gjithmonë të ndërlidhur me kënaqësinë e Allahut xhelle ue ala. Që të kalkulojmë gjithmonë bazë asaj që është Allahu i kënaqur. Dhe Allahu na ruajt nga dënimet e tilla të rrepta, edhe nga vështirësitë e dunjas, e mundimet e mjerimet e varrit edhe të ahiretit. Kaq për këtë pjesë Allahu shpërbleftë, Allahu ruajt nga çdo e keqe dhe na mbrojt Allahu xhelle ue ala nga mendjelehtësia dhe nga veprimet e njerëzve mendjelehtë, edhe na udhëzoftë në rrugën e drejtë, edhe na shpëtoftë me xhenet.